Հայ-ադրբեջանական բարդ պարտիայում անցած շաբաթվա ընթացքում արվեցին շատ ուշագրավ եւ հետաքրքիր քայլեր, եւ դրանցից ամենահետաքրքիրը անկասկած հայկական կողմի ձիով քայլն էր՝ մարդասիրական Շարասյան ուղարկումը դեպի Քաշաթաղի միջանցքի սկզբնամաս։ Այդ քայլը հետևեց Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների մոսկովյան հանդիպմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդիպման արդյունքներով տարածեց մի հայտարարություն, որը փաստացի վերջնականապես բացեց պաշտոնական Մոսկվայի խաղաքարտերը։ Եթե մինչ այդ Մոսկվան սոսկ դեմ էր արտահայտվում Ստեփանակերտ-Բաքու ուղիղ երկխոսությանը եւ պնդում Երևան-Բաքու ձևաչափի վրա, ապա Մոսկովյան վերջին հանդիպումից հետո արդեն անթակույց կերպով հայտարարեց, որ Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսությունը տեսնում է ըստ էության համայնքային ներկայացուցիչների ձևաչափով։ Դրանով փաստացի հավասարության նշան դնելով Արցախի բնակչության եւ ինչ որ հորինված Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի միջև Մոսկովյան հանդիպման գլխավոր ուղերձներից մեկը հենց հավասարության նշան քանի դրումներ իրենց գույքը վաճառելուց հետո Հայաստանը լքած ադրբեջանցիների եւ պոգրոմների հետևանքով Ադրբեջանից տեղահանված հայերի, իսկ ավելի ուշ նաեւ նույն բախտին արժանացած այն հայերի, ովքեր տեղահանվել էին Արցախի ադրբեջանական բռնազավթման տակ գտնվող տարածքներից։ Սակայն կարևոր է նաեւ նշելը, որ ինչպես եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մասնակցությամբ Բրյուսելյան երրակոմ վերջին հանդիպմանը, այնպես էլ արտգործնախարարների մոսկովյան հանդիպմանը հայկական կողմը շատ գրավորական դիրք է ստանձնել բանակցություններ տարիներում չկանխելով ադրբեջանական կեղծ օրակարգի մուտքը ոչ միայն բանակցային գործընթաց, այլ առավելևս ամփոփիչ հայտարարություններ։ Եվ թեև նույն բրյուսելյան հանդիպումից հետո թե հայկական կողմը, թե Եվրամիության ամենաբարձր պաշտոնյաները հերքեցին, որ որևէ պայմանավորվածություն է եղել բռնազավթված ակնայից Պարենի ենթադրյալ ներմուծման վերաբերյալ, սակայն ադրբեջանական այդ կեղծ օրակարգը մցվեց շրջանառության մեջ։ Մեծ հաշվով նույնը եղավ նաև մոսկովյան վերջին հանդիպումից հետո ադրբեջանական հորին հիմնված եւ տարեցտարի երկրաչափական պրոգրեսիայով աճող փախստականների խնդրի վերաբերյալ։ Իհարկե չի բացառվում, որ ինչ որ պահի ինչ որ թվականակով ադրբեջանցիներ կարողանան բնակություն հաստատել Արցախում եւ Հայաստանի տարբեր հատվածներում, բայց դա կտրականապես բացառված է, քանի դեռ Ադրբեջանը շարունակում է մերժել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եւ վարել խիստ հայատյաց քաղաքականություն, եւ այս փուլում պետք է բացառել բանակցություններում ադրբեջանական կեղծ օրակարգերի սպրդումը առավել եւս դրանց իրենց արտահայտումն ամփոփիչ հայտարարություններում։ Միջազգային հարաբերություններում գոյություն ունի լռելային համաձայնության չգրված օրենքը, եւ եթե որևէ կողմ ենթարկվելով թեկուզ եւ ոչ առերևույթ ճնշման կամ սպառնալիքի ստիպված է լինում ընդունել առաջադրված որևէ պայման, ապա այդ կողմը պարտավոր է գոնե բանավոր առարկություն հայտնել դրա վերաբերյալ, որպեսի ցույց տա, որ լռելային համաձայն չէ։ Իհարկե, ինչպես հայտնի մի ավանդազրույցում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը արդեն հայկական հողում դեմ արտահայտվեց մոսկովյան հանդիպման ամփոփիչ հայտարարությանը։ Ինչ որ չափով հասկանալի է նման մոտեցումը հաշվի առնելով այն փաստը, որ Ռուսաստանը Հայաստանի տարածքում ունի մոտ 5000 անոց զորախումբ, որը ճնշման ռազմաքաղաքական ծանր լծակ է։ Բացի այդ, Հայաստանի ռազմավարական կարևորության գրեթե բոլոր ենթակառուցվածքներն անկախությունից ի վեր դրվել են ռուսաստանյան ուղակի կամ անուղակի վերահսկողության տակ, եւ այդ լծակները դեռ երկար ժամանակ շարունակելու են կիրառվել Հայաստանի Հանրապետության վրա ճնշման համար։ Դրան գումար համարած Արցախի անվտանգային ամբողջ համակարգի վրա ռուսաստանյան հեգեմոն դիրքը։ Այդ իսկ պատճառով պետք է ռուսաստանյան գերիշխող ազդեցությունից ազատվելու եւ բազմավեկտոր հարաբերությունների հաստատման գործընթացում անել խիստ կշռադատված քայլեր եւ հումանիտար Շարասյան դեպի Քաշաթաղի միջանցքի սկզբնամաս ուղարկելը այդ առումով իրոք շատ նուրբ քայլ էր։ Հայկական կողմը իհարկե նախապես տեղյակ էր պահել Արցախում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբին, որ պատրաստվում է անել այդ քայլը, սակայն հայկական կողմը վստահաբար գիտե գիտեր, որ ռուսաստանյան կողմը ոչինչ չէր ձեռնարկելու այդ շարասյունն ուղեկցելու կամ դրա տեղափոխած ապրանքը փոխադրելու ուղղությամբ, եւ այս քայլը շատ գրագետ է արված սկզբից մինչ այս պահը։ Դրանով փաստացի ապացուցվեց Արցախում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի անունակությունը կամ հանցակցությունը քաշաթաղի միջանցքում ստեղծված իրավիճակին, իսկ դա իր հերթին հնարավորություն կտա հայկական կողմին ավելի վճռական քայլերի գնալու ստեղծված աշխարհակաղակական հակասությունների ընձեռած հնարավորությունների պայմաններում։ Մի Միաժամանակ շատ կարևոր էր նաև Երևանում եւ Ստեփանակերտում համաժամանակյա հանրահավաքի անցկացումը, անկախ դրա բովանդակային մասից դա շատ կարևոր ուղերձ էր թե ներքին, թե արտաքին։ Այսպիսով կրկին ընդգծվեց Արցախի եւ Մայր Հայաստանի միասնականությունը, ինչպես նաև հասարակական պոտենցիալը, որ կա Հայաստանում, ինչը անկասկած կօգտագործվի նաև բանակցային գործընթացում։ Առաջիկայում վստահաբար սպասվում են առանցքային զարգացումներ Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ, եւ թե պաշտոնական Ստեփանակերտն ու Երևանը, թե հայկական պետականության երկու երկու հատվածների հասարակությունը պետք է հստակ գիտակցում ունենան, որ բանակցություններով հնարավոր է հասնել արդյունքի միայն այն դեպքում, երբ պատրաստ ես ուժով պաշտպանել այն դրույթները, որոնց շուրջ բանակցում ես։ Իսկ այն պետությունը, որի հասարակությունը եւ իշխանություններն իրենց մեջ կամք ու վճռականություն են գտնում միաբանվելու, դառնում են անպարտելի։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր եւ ես Դավիթ Եղիազարյանը։ Առայժմ